selam alaikum, da li muž koji napusti ženu i ne obezbijedio izdržavanje za vrijeme i ideta, ne isplatio je mehr, a oženi se prije okončanja sudske procedure, da li žena ima pravo ovo zakonskim putem tražiti svoja prava? Allah vas nagradio. Još jednom ponavljanje. E, da li znači nakon e, isteka ideta onaj muž koji nije znači isplatio meher ženi i nije obezbijedio u periodu pričeka odnosno ideta u uslove izdržavanja da li ona u takvoj situaciji ima pravo znači da se obrati e, sudovima e, i da traži da traži e, svoja prava izvan, izvan znači e, dogovora sa, sa mužem Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Ono što ću istaći kad je u pitanju porodični život i ono što prati <clears throat> supružnike u problemima koji se nekada javljaju u životu je da mnogi zapostavljaju ono što je pravilo kod u momentu problema da se vraćaju na sami akd a to je čin vjenčanja kada je staratelj znači bio taj koji je udao čjerku za određenu osobu i kada su svjedoci to posvjedočili. Kada se javljaju određeni problemi, kršenje određenih propisa i zakidanje određenih prava, onda se to tijelo znači, mora uključiti aktivno u rešavanju takvih problema. Da su vjernici ti, znači, zato taj šarijatski čin vjenčanja je u obaveza. Mnogi ga smatraju tek tako kao činom samo da se legalizuje brak naprotiv, ono ima svoju težinu u tome da ti svjedoci, znači u slučaju određenih problema kasnije budu ti koji će posredovati i tragati da se određena prava i hukuk svakome vrate kome pripadaju. Obraćanje svim drugim krugovima, mimo toga nevjerničkim sudovima, je nešto što, je, što nije pravilo i propis dio uleme neka dozvoljava u nuždi da se čovjek traga svoje pravo preko takvih krugova, ali to je sigurno put koji je izlazen šubhama, sumnjama i spletkama i na kraju čovjek dovodi u pitanje svoje vjerovanje jer dolazi u poziciju znači, da traži sudstvo onih koji ne poznaju Allahovu riječ koji se Allaha ne boje, a muslimani svoje sporove u momentima kad nemaju šarijaske sudove trebaju rešavati međusobno tragajući da oni koji su najuče, najbogobojazniji postraduju na ispravan način i da se tako na takav način zadovolji pravo. A nikako da budu od onih koji će se podrediti i poniziti pred onima koji ne znaju za pravi put i ono što Allah subhanahu wa ta'ala naredio i što je zabranio.